السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد ما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى ناكم تكي رحمة كفنس أمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نندلعنا شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود بن سليمان أبي داود سليمان من الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ما منظومة كما فكشة صومة وبيت ومانزو نليو بإذن الله الكريم تنانزا وبيت وبيلي نا وبيت ومانزو مؤلف رحمه الله لأنزا فسيما تمسك بحبل الله واتبع الهدى شكمانا نا كامبا يا الله ambacho ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufuate uongofu wala taku bid'iyan wala usiwe mtu wa bid'a la'allaka tuflihu huenda ukafaulu Beti wa pili unasema wadin kitabillahi wa sunanillati wadin bikitabillah yani fuata kitabu cha Allah wa sunani lati na sunna ambazo sunan jamu sunna na sunna ambazo atat an rasulillah zimekuja kutoka kwa mjumbe wa Allah tanju watarbahu utaokoka na utapata faida utapata riba utaokoka na utapata faida utapata riba hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulizingatie kwamba fuata kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam utaokoka na utapata faida maneno haya yanafanana moja kwa moja na maneno yaliyokuwa katika ubeti wa mwanzo kwamba mualif anasema tamassak bihablillahi wattabi' huda na katika kusharehesha Sheikh Fauzani ametuonyesha kwamba hablullahi ni kamba ambayo makusudio yake ni kitabu na suna za bwana mtume sallam na alhuda tumeonyeshwa kwamba ni ad-dinul haqq walamalu as-salih dini ya haki na matendo yaliyokuwa mazuri na katika beti ya kwanza akabainisha kwamba baada ya kuwa hivyo wala taku isiwe mtu wa bid'a na huu beti wa pili bado mwalifu anaonyesha kwamba wadini bikitabillah kwamba baada ya hayo pia shikamana na kitabu cha Allah wa sunna atat ar rasulillahi zimekuja kwa mtume kutoka kwa mtume wa Allah tanji watarbahu utaokoka na utapata faida anasema Sheikh Fawzani katika sharh Allah hifadhi qaulu الناظم rahimahullahu ta'ala qauli ya tunzi wa hizi nuzum Allah mrehemu Ibn Abi Daud akisema wa dini wa yani ittabi fi dinika kitab Allah kwamba fuata katika dini yako kitabu cha Allah wattabi ar rasul sallallahu alaihi wasallam kadhalika ufuate mwenendo wa mtume rehma na amani ziwe juu lake faj'al amalaka mahuza min kitabillah jalia matendo yako yawe ni yenye kuchukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك yawe ni kuchukuliwa kutoka kwenye sunna za mtume wa Allah manamani ziwe juu lake laisa maakhudhan anil ahwa'i wal bid'a wal muhdathat matendo yako yasiwe ni kuchukuliwa kutoka kwenye matamanio na kutoka kwenye uzushi na mambo ya bid'a yasichukuliwe huko bali yachukuliwe katika kitabu na sunna ودين بكتاب الله قوله والسنن جمع سنة نن لاك مؤلف رحمه الله والسنن هو نوينج والسنة سنة سنتان سنن سنة موجة بيل نينجي سنة وهي طريقة الرسول ما سنة ننجيها يمتومي صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي اليسيما فما نجيين نينج كفوات سنة زانكو ha ai tariqati yani njia yangu wa amma inda almuhaddithin ama sunna kwa watu wa hadithi wa fi ilmi mustalah alhadith na katika elimu ya mustalah kanuni za hadithi maana ya sunna hiya ma thabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni yale yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam min qaulin katika maneno au fi'lin au vitendo au takririn au sifa au yaliyofanyika akawa anaangalia mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaridhia takriri takriri huwa ma akarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yale aliyoyakiri mtume sallallahu alaihi wasallam akifanyika mbele yake ha? au sifatin au sifa hii ndiyo taarifu ya watu wa hadithi na wanawachuoni wa mustalahul hadith واضح فلها إطلاق عام وهي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أسمى لها إطلاق عام هي سنة سنة لها إطلاق عام يعني إن جينا لنلقسانيا يعني يطلق ويراد به الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به يتجسون نا إنا, إنا, جليشا Suna hiyo njia aliyo kuwa nayo mjumbe wa Allah rehma na amani yake Hii ni ismu naam kwamba kila alichokuwa nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hicho kinaitwa sunna. Wazi? Kucheka, kutembea ndio maana baadhi ya masahaba kama akina Ibn Umar radhiallahu anhu kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanajitahidi kufuata mwenendo wa mtume saa sallam wakawa wanajitahidi kufanya kila alichokuwa akifanya mtume saa sallam sawa kiwe katika ibada au sio katika ibada ikawa imepokelewa ime, ime kwamba ibnu umar radiallahu anhu anhuma alikuwa akitembea alipotembea mtume sallallahu alaihi wasallam na alivyotembea mtume saa sallam na wakati mwingine akijikalifisha kukanyaga pale alipokanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam atafuta nyayo zake kisha anakanyaga pale alipokanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo hichi kinaingia katika sunna biitlaqi al'am kinaingia katika sunna biitlaqi al'am wa itlaquha al-khas na sunna kwa maana yake hasa huwa tafsilu almuhaddithin tafsilu almuhadithin kwamba ni wale walioyapambanua watu wa hadithi ni yale walioyapambanua watu wa hadithi asema hadha fihi anna annahu la budda min alihtijaj bisunnati baada alquran sema hii inaonyesha ya kwamba hapana budi watu watolee hoja kwa sunna watolee hoja والسنة بعد القرآن فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم na Sheikh katika mas katika mlango huu ataeleza vitu vingi sana anasema itlaquha al-khas wa tafsil al-muhaddithin tafsil al-muhaddithin nini maana tafsil al-muhaddithin tafsil al-muhaddithin ni yale walioeleza muhaddithuna katika maana ya sunna kwamba huwa mathabata ani nabii sallam min qawlin na fi'lin au takririn au sifa au kama imekuja katika alfazi zingine katika baadhi ya vitabu kwamba huwa maudhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyatin au khulqiyya hii ndio maana ya sunna biitlaqihi alkhas hii ndio maana ya sunna biitlaqihi alkhas maana humo kutaingia kila ambacho alichokifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kukisema mtume sallam kadhalika na kukiri na zile sifa zake za kimatendo za kitabia na za kimaumbile na anasema wa usulu listidlal inda lusuliyina minha ma huwa muttafaqun alayhi wa minha ma huwa mukhtalafun fihi lakinnal muttafaqun alaihi arba'atu usulin Anasema mualif Allah muhifadhi Sheikh Fauzani na lazima ifahamike ya kwamba misingi ya kutolea dalili usulul istidlal misingi ya kutolea dalili wazi yani misingi ya kustadili na jambo ni vitu vingapi ambavyo sisi tunapoongea mambo yetu katika sheria tunastadili navyo na tunatolea dalili saha eh? na asana misingi ya kutolea dalili kwa watu wa usuli sawa misingi ya kutolea dalili kwa watu wa usuli minha ma huwa muttafaqun alayhi misingi hiyo kuna ile misingi ambayo wanawazuoni wamekubaliana wameafikiana wa minha ma huwa mukhtalafun fihi na kuna ambayo wanawazuoni wametofautiana lakinna almuttafaqun alayhi arba'atun lakini misingi hiyo misingi ambayo waliowafikiana wanawachuoni ni minne hii katika baadhi ya vitabu vya usul wanaziita masadiru tashri'i katika baadhi ya vitabu vya usul wanaziita masadiru tashri'i yani vyanzo vya sheria sheria zetu sisi waislamu ambazo tunazifanyia kazi zina vyanzo vyake sahi kama vile kanuni hizi za kimagharibi zina vyanzo natoka wapi natoka kwenye katiba sehemu gani wanatengeneza katiba bungeni sahi kwa ukienda kule katika katiba ndio utakuja ukuta kwamba ukitema mate barabarani unatakiwa ima ufungwe miezi sita sawa eh? au ulipe faini milioni moja uani kwako ukisipokuwa na karo fungue mwaka mmoja au faini milioni mbili ala sabili misali bismillah hizi ni kanuni na katiba zao ambazo zimewekwa na ni wajibu kwa wananchi kuzifuata na kuzitekeleza katika Uislamu tuna sheria ambazo zina misingi na vyanzo hizi sheria unazoona tumekuja kuswali hapa tumekuja kusoma tunafunga mwezi wa Ramadhani tunakwenda haji wazi tunatoa zaka kina mama anatakiwa ajisiri tunawatia wazazi wawili ah tunaongea maneno mazuri hatuwaibii watu hatulirushwa hatuliriba ha, ha, hatu hatufanyi yale ambayo sheria zetu zinatukataza vyanzo vya sheria hizo vinatoka wapi Naam. Anasema Lakin almuttafaqun alayhi arba ni nyingi lakini vilivyo uh, zile asli au misingi ambayo wamekubaliana wanawachuoni ni misingi, misingi minne. Al-aslu al-awwal al-Qur'anul Karim. Sah? Na hizi misingi minne zote shekhe anatukusudia kulisherehesha ili neno as-sunna ushereheshe neno as kwa kuonyesha kwamba katika misingi yetu tuna misingi minne miongoni mwao ni Qur'an lakini pia kuna nini kuna sunna ili ukiambiwa wadin bi kitabillahi wa sunanillati fuata dini yako kwenye kitabu cha Allah na sunna ambazo atatarasulillahi rasulillahi zilizokuja kutoka kwa mtume wa Allah tanji wa tarbahu usioni kwamba ni vitu vya ujanja ujanja sah Kama mtu mwingine uh, anaichukulia hili neno sunna kama vile tu ni maharage yanauzwa sokoni. Kama vile kuna maharage yanauzwa sokoni basi hapo sokoni. Mimi nikiwa na pesa nitaenda kuchukua. Eh? Na nikiwa sina pesa basi nitakula nyamnyam. Ah si hivyo. Si hivyo. Maadamu ushakubali kwamba wewe ni Muislamu, ukisikia kitu kinachoitwa sunna, ujue ni msingi miongoni mwa misingi ambayo dini yako yatoka umo kwa ukiharibika umeharibu dini ikitengenezeka imetengenezeka dini hilo ndilo ambalo anakusudia shekhe hapa wasema msingi wa kwanza Al-Qur'anul karim msingi wa pili as sunnatun nabawiyya wa hadhihi ya marbatu wa hadha huwa marbatu al kwamba haya ndio makusudio ya kuletwa misingi hii al-wahyu thani الثاني al-Qur'an sababu sunna ni wahi wa pili baada ya Qur'an wallahu jalla wa ala yaqul na Allah anasema wama ataakumur rasul fakhudhuhu alichokuleteni mtume kichukueni nahakum anhu fantahu na alichokatazeni kiacheni sawa eh alichokatazeni kiacheni katika sura al-hashr aya ya saba yaqulu jalla wa ala na anasema Allah mtukufu فليحذر الذين يخالفون عن أمره واو نتحذاري ولأنباء ونخالف أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة يسيجي كوافات فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو كوافات عذاب يمزاي اسم هذا هو الأصل الثاني وهي اندو أصل يبيلي وهي سنة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ambayo ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuhu naye mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyomsifia Mola wake wa yantiqu anil hawa kwamba haongei mtume kwa matamanio yake in huwa illa wahyuha asokuwa anaongea mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuteremshiwa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kasura najm aya tatu mpaka ya anasema Sheikh Fauzani ولهذا يصفها العلماء بالوحي الثاني بعد القرآن الكريم بعد القرآن الكريم na kwa sababu hiyo ndiyo maana wanawazuoni wanaitaja hii sunna kwamba ni wahi aa, ni wahi wa pili baada ya wahi wa kwanza ambayo ni Qur'ani tukufu falamma saha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, iliposihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wajaba alaina akhdhuhu, ilikuwa ni wajibu kwetu kuichukua, wa ittiba'uhu, kadhalika kuifuata, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi hiyo sunna, sawaun kana mutawatiran au ahadan, sawa sunna hiyo itakuwa ni mutawatir au sunna hiyo itakuwa ni ahad. hapa ameleta vigawanyo vya hadithi sawa kwa kuzingatia idadi ya wale ambao waliopokea hadithi hiyo hapa hadithi inaganyika mara mbili mutawatir wa ahad mutawatir na ahad na hadithi mutawatir marawahu jamaatun tuhilu lada تواطؤهم على الكذب واسندوه على شيء محسوس kama hadithi mutawatir ni ile ambayo imepokelewa na watu wengi desturi na urfu inakataa watu wale kukubaliana katika ile habari mathalan habari ipokelewa na watu mia au watu elfu moja au watu tisini au watu hamsini wale watu hamsini hawana uwezo kidesturi na kiada kwamba ipi watakubaliana katika kuitengeneza ile habari lakini si hivyo tu asnadu ila shay mahsus na akawa wameegemeza habari ile kwenye jambo ambalo ni mahsus kama vile kusikia mtu aseme akhbarani kama vile kusema nimeona ni, ni, ni au kama vile kusema mtu kaniambia yani iwe ni habari iliyoegemezwa katika mambo mfano wa hayo wa hayo au mfano wa hayo hii inaitwa ni habari mutawatir na habari ahad ni habari ambayo iliyopokelewa iliyokuwa kinyume ma asema al khabar al-ahad huwa ma lam yasil ila darajati al-mutawatir ni ile ambayo iliyokuwa haikufikia daraja ya mutawatir ambapo ahadi ama msemo unachoona imegawanyika mara tatu kuna mashuhurun kuna azizun na kuna gharib wazi hadithi mashuhur ni ile ambayo marawahu thalatha hadithi aziz marawahu ithnain na hadithi uh, gharib marawahu wahid hadithi hizi tatu zote zinaingia katika daraja ya nini katika daraja ya ya ahad maadamu tu kwamba tumepatikana katika hadithi ali, uh, katika katika tabaka miongoni mwa tabaka za hadithi hizo mtu mmoja basi hadithi itakuwa ni gharibu واضح ما رواه واحد فأكثر في كل طبقة من طبقات سنده ما رواه اثنين فأكثر في كل طبقة من طبقات اسناده وما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته ما لم يبلغ حد التواتر ما لم يبلغ حد التواتر kwa muda ambapo itakuwa ijafikia kiwango cha mutawatir ambapo wanaochuoni wengi wamekubaliana kwamba hada tawatur itakuwa wanaanzia eh, watu kumi na kuendelea wala ibratu bil aqal au wasema wanaochuoni hadithi kwamba mazingatio ni nini ni uchache kwamba vyovyote itakavyokuwa njia katika njia za hadithi ikiwa mmoja itakuwa kumepatikana mpokezi mmoja basi hata kama zingine zitakuwa wapokezi kumi wa nane tisa hii itakuwa ni nani ni gharib kadhalika katika aziz kadhalika katika katika mashuhuri kwa hizi ni aksamu miongoni mwa aksamu alhadith vigawanyo vya hadithi kwa kuzingatia idadi ya wale ambao waliopokea ile hadithi sasa almuhimu ni kwamba hadithi yoyote iliyosihi kutoka kwa Mtume sallam ni wajibu kwetu sisi kuichukua hiyo hadithi na kuifuata kadhalika kuifanyia kazi sawa sawa itakuwa ni katika aina ya hadithi mutawatir au katika aina ya hadithi ahad kama tulivyoeleza hapo nyuma khilafan lilmubtadia shekh anasema maneno haya yanatofautiana na yale wanaoyasema watu wa bid'a alladhina yunkiruna sunnata ambao wanapinga sunna wayakuluna wanasema yakfina al'amal bilqur'ani sisi hatutosha kuifanyia kazi Qur'ani hadithi za nini bwana na zamani tulikuwa tukisikia watu wanasema sisi hadithi zingine za uongo zingine za ukweli kwa hiyo tuache tubaki na Qur'ani la haya ni maneno ya watu wa bid'a maneno ya watu wa bid'a ndio yenye kusemwa hivi ama sisi watu wa sunna tunasema hadithi iliyosihi kwa mtume sallam sawa iwe ni ahad au iwe ni mutawatir hadithi hii ni wahyi wa pili baada ya Qur'ani tukufu wazi shakasema wa min al-ma'lumi wal-muqarraru na kama inavyofahamika na kama inavyokaririwa anna al-amala bisunnati min al-amali yafahamika hivyo na inasemwa hivyo na wanawazuoni kwamba kuifanyia kazi sunna inatokana na kufanyia kazi Qur'an lianna Allah jalla wa ala yaqul kwa kuwa Allah mtukufu anasema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wa ulai yaquluna yakfina alquran wazi Allah anasema alichokuleteni mtume kichukueni alichokatazeni kiacheni kisha hawa watu wa bid'a wanasema kwamba inatutosha sisi Qur'ani vipi inatutosha kati Qur'ani hiyo hiyo inasema tuchukue alichotuletea mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam waqala jalla wa ala man yutii rasula faqad ataa Allah kwamba yeyote atakayemtii mtume huyo atakuwa amemtii Allah kumtii mtume kwa lipi mtii mtume kwa sunna zake kwa yale mazungumzo yake ambayo tumeelezewa kule kwamba ndiyo hadithi sah kwa hiyo atakayemtii mtume ndio atakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala kadhalika Allah anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun mfuateni huyo mtume ili muweze kuongoka ili muweze kuongoka lazima mumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam waqala wa اطيعوا ar-rasula la'allakum turhamun na mumtii mtume ili muweze kurehemewa wazi na mumtii mtume ili muweze kupata huruma za Allah tabaraka wa taala kwa hiyo bado tunahimizwa kufuata sunna wazi jamaa bado tunahimizwa kufuata sunna hawa wenye kusema kwamba sunna ni jambo tu la kawaida sisi inatutosha Qur'ani ni watu wa bid'a wanakosea na ndiyo maana ukawakuta watu wa bid'a siku nyingi wao huichukia hii sunna ukitaja sunna tu basi wao nafsi zao zinatetemeka hivi wanaona kama tayari wametajua eh, kaa la moto kama mtu amewekwa kwenye kiganja chake kaa la moto alafu amebanwa mkono hivi anaumia kwa sababu msingi wake yeye sunna hazipendi wala hazihitaji naam fahaulai kadhabu fi qaulihim hawa walikadhibisha katika kauli yao ile waliosema naamalu bil Qur'an hili neno hili naamalu bil Qur'an hili neno ni neno baya ha neno hili neno baya sema sisi tunafanya Qur'ani tunafanya kazi Qur'ani tu la jambo hili neno hili halifai fahum lam yamalu bil Qur'an lama atalu sunna wao walipokuwa wameivunja wame atalu taatil ni kuvunja sawa eh? pale walipokuwa wameivunja sunna hawakuwa wamefanyia kazi Qur'an kwa sababu aya zaidi ya moja hapa tunaona zinatuhimiza sisi tufanyie kazi sunna sasa ukiwa unakataa kufanyia kazi sunna na Qur'ani nasema fanyia kazi sunna wewe hujafanyia kazi Qur'ani hujafanyia kazi Qur'ani hayo ni madai yasiyokuwa na ushahidi wazi hayo ni madai yasiyokuwa na ushahidi والدعاوى إذا لم يكونوا عليها بي إذا لم يكن عليها بينات أهلها أدعياء madai yakiwa hayana ushahidi wale wenye madai yao wanaitwa wenye kudai tu eh, watu wenye kudai hawa wanadai kadha wanadai kadha lakini hawana ushahidi ili tuthibitishe kwamba wanachodai ni sahihi lazima madai yale yawe eh? na ushahidi naam anasema Sheikh Fawzan Allah muhifadhi wa aidan falquranu fihi mujmalat pia vile vile Qur'ani ndani yake kuna mujmalat yani kuna baadhi ya aya ambazo zimejifunga au Allah amezifunga sawa zinahitaji tafsiri zinahitaji ufafanuzi sawa ndio wakaingia baadhi ya watu wakasoma aya wakazitafsiri kinyume na vile ambavyo zinavyotakikana kutafsirika kwa sababu katika Qur'ani kuna mujmalat wasunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha na sunna ndio ambaye ambaye anayekuja kubainisha zile aya zilizojifunga na ndio ambaye amekuja kufungua zile aya ambazo zilizojifunga wallahu jalla waala yaqulu linabiyihi na Allah mtukufu anasema kumwambia mtume wake wa anzalna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilaihim na tumeteremsha kwako wewe Muhammadi ukumbusho ili uwabainishie watu yale ambayo yaliyoteremshwa yaliyoteremshwa juu yao kwa Muhammad anakuja na sunna kusherehesha na kubainisha zile aya zilizokuwa zimejifunga. Sawa eh? Naam. Unakuja Qur'an wal hadiyati dhabha muriyati qadha mughirati subha. Aya hizi zinakuwa zifahamiki kisha anakuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelezea adiyati ni nini na dhabha ni nini. Wazi? Sababu ni mujmal mimi na wewe hatuwezi tukapata bayani aya hizi baada isipokuwa baada ya kusoma sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam naam fasunnatu laha irtibatun wathiqun bilquran pia vile vile sunna ina mafungamano makubwa na Qur'an mafungamano ya nguvu tena na makubwa ya, na Qur'an annaha bayanun lahu wa tawdihun kwa sababu sunna ndiyo yenye kuibainisha hiyo Qur'ani na ndiyo yenye kuiweka wazi hiyo Qur'ani wa hiya tafsilun limujmalihi na ndiyo inaopambanua yale yaliyojifunga yaliyokuja katika sura au katika sigha ya mujmal wa taqyidun limutlaqihi na ndiyo inafunga yale yaliyokuja moja kwa moja inafunga yaliyokuja moja kwa moja kuna mambo yamekuja ni mutlaka yanahitajiwa kufungwa yanafungwa na sunna wakad yunsaku alquran bilquran bisunnati pia vile vile inaweza ikafutwa Qur'ani kwa sunna yani aya ha ikaja sunna maneno ya mtume sallam ikafuta aya wazi anasema wa sunnatu bil qur'an pia sunna pia inaweza ikafutwa kwa Qur'ani wal Qur'anu bil Qur'ani Qur'ani yaweza kufuta Qur'ani wa sunnatu bis sunnati na sunna inaweza ikafuta sunna fala budda min hadhihi al matalib al azima ni lazima tupate hizi matlab ni lazima tupate hizi hajat hajati zitakazoweza kutufanya sisi tujue haya mambo ambayo yanayokuja katika Qur'ani na Sunna hizi ni matlab matlab ni kama funguo zinazoweza kutufanya sisi tufungue tujue ndani ya Qur'ani kuna nini tujue aya hii inataka nini kuna kuna baadhi ya aya zimo ndani ya Qur'an zimekuja kufafanuliwa na sunna kadhalika kuna aya zilikuja katika Qur'an zikafutwa na nini na na sunna kadhalika kuna sunna zimekuja kufutwa na na Qur'an hakadha وبهذا يعلم منزلة السنة من القرآن ومكانتها في الإسلام na kwa jambo hili yani baada ya kufahamu hayo matalib ndio itafahamika sasa nafasi ya Qur'ani katika sunna yu'lamu eh, yu'lamu manzilatu as-sunnati min al-Qur'ani wa yu'lamu makanatuha ay al Islam itafahamika pia nafasi ya sunna katika Uislamu kama utajua kwamba sunna inafuta Qur'ani sema kwamba hii ni jambo muhimu wazi na Asema shekhe wa haulai alladhina yuriduna ani sunnati, na hawa watu ambao wao wanapuuza sunna, hawa watu ambao wanapuuza sunna, kad akhbara anhum an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hadhara minhum, mtume amekwisha waelezea sallallahu alayhi wasallam na amekwisha watahadharisha. Faqala ala yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikatihi yuhadithu bihadithi min hadithi فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حديثه أخرجه البخاري أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد بن حبان من حديث المقدام بن معدي كريم anasema Sheikh Fauzani kwamba na hawa watu wenye kupuuza sunna mtume amekisha waelezea na mtume kisha watahadharisha amesema katika hadithi hii ya Miqdam kwamba ala yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikatihi hii ni tahadhari kwa wale ambao wanaosema kwamba sisi inatutosha Qur'ani, sisi ha, hatuna haja ya kufuata sunna. Akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na watu hawa, anasema hivi, hahofii yule ambaye mtu ambaye Shabaan ameshiba muttakiun ala arikatihi akiwa katika hali ya kushiba kwake ameegemea juu ya kitanda chake au amekaa sehemu yake kwenye kivuli yuhadithu bihadithi min hadithi akawa anahadithia hadithi miongoni mwa hadithi zangu wazi akawa anahadithia hadithi miongoni mwa hadithi zangu kisha akawa anasema bainana wa bainakum kitabullah kwamba baina yangu mimi na nyinyi kuna kitabu cha Allah anahadithia hadithi huku ameegemea chini sehemu amepumzika ima kwenye sofa lake au kwenye godoro lake kakaa chini shana hadithia hadithi za mtume swalla sallam kisha anasema hivi kati yangu mimi na nyinyi ni kitabu cha nani cha Allah akiwa anaashiria kwamba zile hadithi hazina kazi hazina hazipi uzito bali baina yake na watu wanatakiwa wafuate kitabu cha nani cha Allah tabaraka wa taala sema hii ni raddi kwa wale ambao wanaosema kwamba naamalu bil Qur'an sisi tunafanyia kazi Qur'an sababu mtume hapa anasema ala yushik hivi haogopi kwamba kitendo hichi si kitendo cha sawa sawa Wazi? Lakini ni kitendo ambacho chinikutisha na kinatakiwa yule ambaye ane anayefanya kitendo hichi aogope, kwa sababu sunna ni, ni, ni, ni, ni masdari ya pili baada ya Qur'an, ni wahai namba mbili baada ya Qur'an. Sasa hivi haogopi mtu ambaye amekaa anastarehe, alafu anasema tu maneno, watu hawa si zote huwa wanatafuta sehemu ya mapumziko sehemu yenye watu wengi ndio wanasema maneno haya na kusema kwamba mimi bwana tushika na Qur'an sitaki sunna sasa Mtume صلى الله anasema haogopi mtu aina hii yuhadithu bihadithi min hadithi anaangalia hadithi katika hadithi zangu fayakula anasema bainana wa bainakum kitabullah baina yangu mimi na nyinyi ni kitabu cha Allah tuzingatieni kitabu cha Allah tuzingatieni Qur'ani wazi sema hii ni tahadhiri min qawli baadhi an-nasi a'malu bil Qur'an sawa wayakfini au wayakfina sisi tunafanyia kazi Qur'ani na inatutosha wazi kadhalika fi radd ala man ankaraha pia hapo kuna radi juu ya yule ambaye aliyeipinga hiyo Qur'ani kuna radi juu ya yule ambaye aliyoipinga hiyo Qur'ani asema fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu anazidisha sema katika Qur'ani tulichokikuta ni kitu cha halali sisi tutakihalalisha wama wajadna fihi min haramin haramnahu katika Qur'ani tulichoikuta hicho ni cha haramu tutakiharamisha ala wa inna ma harama rasulullah anawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi tambueni hakika alichoharamisha mtume wa Allah tabaraka wa taala mithlu ma harrama Allah ni mfano wa kile alichokiharamisha nani Allah msitofautishe alichokiharamisha Allah na alichokiharamisha mtume sallallahu alaihi wasallam wazi kwa hii ni radi kwa hawa watu wenye kusema maneno haya haya watu wako wengi katika jamii hizi ukuta mtu amekosa ya kusema basi anaanzisha historia ya kutaka kukataa hadithi na kutaka kuifanyia kazi Qur'an lakini ukimkuta yeye ni mtu wa mwanzo kuipinga hata hiyo Qur'ani yenyewe نعم وكذلك وكذا قوله sallallahu alaihi wasallam pia vile vile kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam utitul Qur'an nimepewa Qur'an wa mithlahu ma na mfano wa Qur'ani pamoja yani as-sunna kwamba kuonyesha kwamba umuhimu wa Qur'ani ndio kama vile umuhimu wa sunna وقال صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة Allah ameteremsha kwako wewe kitabu na hikma wakal wayuallimuhumul kitaba wal hikma na Allah amewafundisha wao kitabu na hikma falkitabu huwa qur'an wal hikmatu hiya sunna qurani kitabu ni qurani na hikma ni sunna fasunnatu la budda minha sasa lazima ifahamie kwamba sunna ni lazima watu waizingatie wahiya al-aslu thani min usuli al-adillati al-mujma 'alayha na ndiyo asili ya pili katika misingi ya dalili ambazo wanawachuoni wamekubaliana kwazo kwa ijma wazi na kisikia mujma عليها hii inatofautiana mutafakun fiha masala ambayo au hukumu ambayo wanawachuoni mujma maana yake hawakutofautiana hakuna hata mmoja ambaye aliye khalifu kauli hile ndio maana ikawa mujma wazi ndio maana ikawa ni mujma na hii ni mukhalif na maana ya nini ya muttafaqun muttafaqun ni kauli ya jumhur wameafikiana jumhur labda wanawachuoni watatu wanne lakini kuna kikundi kingine kime khalif bimaana wengi wameafikiana katika jambo lakini wachache wamekhalif lakini kauli ikija mujmaun maana yake inakuwa ni watu wote wamekubaliana pale na kama watatofautiana basi watakuwa tofauti watakaokuja na, na kauli tofauti watakuwa ni watu wasiokuwa mathalan uh, hadha alqaul mujma'un alayha al waljamaa wal kauli hiyo wamekubaliana wanawachuoni wote wa al waljamaa illa wanasema arrafida isipokuwa watu gani marafi marafidha wakikhalif wakikhalif kauli miongoni mwa kauli za ahlus waljamaa wal jamaa wa hasatan fil aqida kauli yao yani kama vile sisi tumetofautiana hapo na, na manasara kauli wanaotiona nasema hivi afu manasara wamekhalifu wamesema hivi sisi hatuzingatii khilafu ya manasara katika masala mazima ya akwali za kisheria ndani ya dini yetu ya ya Uislamu kwa hiyo asunna aslu thani min usuli al-adillati al-mujma' 'alayha ni asli ya pili katika misingi sawa ya dalili ambazo wamekubaliana wanaoshuhudi wote juu yake kwamba utastadili na Qur'ani kama jinsi ambavyo unavyostadili na nini na sunna wazi ya jamaa na wala ibrata bikhilafi haulai alladhina yuriduna anha wala hawazingatiwi wala haizingatiwi khilafu ya wale ambao wanaoipuuza sunna sababu wapo sawa eh? kwa sababu wapo wapo watu ambao wanapuuza sunna liannahum imma khawarij kwa sababu hao ima watakuwa ni watu wenye maslaki ya kihawarij sahi wametaja makhawarij eh na makhawarij ni watu gani makhawarij ni watu gani alkhawarij hum alladhina kharaju an man ha an wilayati ali radiyallahu anhu makhawarij ni wale ambao waliotoka kwenye utawala wa ali radiyallahu anhu hawa ndio makhawarij hawa ndio makhawarij asli yao walikuwa ni jeshi la Ali radhiallahu anhu katika ile fitna baina ya Ali na Muawiya radhiallahu anhuma ambapo kulikuwa na jeshi la Ali katika masahaba na jeshi la Muawiya katika masahaba kisha ikatokea nusra ya sulhu makhawarij wakawa wamekataa mwanzo kabisa walikataa Ali radhiallahu anhu asikubali ile sulhu sababu Muawiya na watu wake waliinua msahafu kwa kupitia ruhi mkuki inua msahafu kwamba natahakam bikitabi la kusema hapana Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akawa amechukua rai ya rai ile wao wakasema ikiwa kama unachukua rai hiyo sisi hatuikubali tunatoka tunaanzisha kikundi chetu sisi hatukubali rai hiyo tunatoka tunaanzisha kikundi chetu kwa nini mnatoka mnaanzisha kikundi chenu sema yeye wewe umekataa hukumu ya Allah sawa umekubali hukumu ya watu kwa so, baada ya kukubali ile sulhu walikubaliana watu wawili upande wa Ali na upande wa nani Muawiya radhiallahu anhuma ndio wasimamie ile sulhu ambaye ni Amr ibn al-As huku kwa Muawiya na Abu Musa al-Ash'ari huku wa Ali hawa watu wakawa wamekaa ili wakubaliane wakasema haiwezekani haiwezekani hawa watu hawawezi wakasimamia hukumu ya Allah sisi tunataka Allah ndio atuhukumu wakasahau kwamba Allah tabarak wa taala ameruhusu katika ugomvi kati ya mume na mke watu wakubali upande wa mume na upande wa mke wakae sehemu moja ili wasuluhishe si ndio فإن خفتم شقاق بينهما, بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها wamkiogopa kwamba kutakuwa na matatizo baina ya mume na mke chukueni nani haki watu wenye hikma na busara wenye kuweza kupambana pambanua mambo katika upande wa mke na katika upande wa mume yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma kiwa atakwa kusudia islaha kupatana hawana mengine nyuma ya pazia huku ambao sisi hatuyajui Allah atawafitisha atakuwa kitu kimoja Allah tabaraka taala anawataja hakama wawili hakamaini mahakimu wawili huyu wa huku na huyu wa huku ile huko sasa sisi hatutaki kuhukumiwa na watu hatuwakubali hao kwa hiyo wakatoka kenda huko walikokwenda fasumu khawarij wakaitwa ni makhawarij yaani makhawarij ni mtu ambaye aliyetoka au ni watu ambao waliotoka katika kikundi cha watu fulani kwa watu hawa ni makhawarij walipokuwa makhawari <clears throat> wakawa wao wanakataa baadhi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika wakawa wanakataa baadhi ya sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kusherehesha maneno ya Allah tabarak wa taala sawa ndio shekha anasema hapa wale ni kukhalif wale ni kukhalif na kupuuza hiyo sunna ima wao ni makhawarij au juhalun ama ni wajinga neno la pili hili neno gani wajinga waljuhal jamaa jahil sawa eh? na johal ni wingi wa jahil na huu ni wasifu wa mtu asiyejua ni wasifu wa mtu yoyote asiyejua yani leo wewe hata kama una elimu kubwa sana haujui kuendesha beskeli utakuwa ni mjinga kwenye swala la kuendesha beskeli watu wakiuliza bwana fulani vipi anajua kuendesha beskeli nasema hajui Sasa tukisema hajui manake tukisema si manake wewe ni mjinga. Eh katika upande wa kuendesha baiskeli mjinga. Hata ulama usuli ulama usul wanasema almujtahid. Mtu ambaye ni mujtahid fi ma'arif eh, fi mas'alati la ya'rifuha katika mas'ala ambayo yeye haijui hiyo mas'ala fa huwa jahilun fiha. Eh? Huyo mujtahid huyo na tukisema mujtahid hapa tunakusudia kina Imam Shafi, eh? Tunakusudia kina Abu Hanifa lakini walikuwa na masaili ambazo wao hawazijui walikuwa wanaitwa ni watu gani majini kwa tujitahidi kuzoea haya matamko kwa sababu ha, kuna wakati huna uwezo wa kuyakwepa unajikuta tu unasema tu sasa unajikuta labda kile ambalo lile ambalo nilisema linamhusu mtu fulani mkubwa labda na mansab eh, au umri wake au cheo chake au nafasi yake ima katika siasa au katika kadha au katika kadha au maeneo hayo ambayo unasema labda msikitini au bustani au kadha wakati mwingine unaweza kumsema msaba babako wallahu musta'an kwa hiyo neno hili linapokuwa linahitajika kusemwa huwa linasemwa na ndio maana hapa shekhe ha, akasema au juhalun yani wanaopuuza sunna ima watakuwa ni mahawarij au watakuwa ni wajinga kisha akasema au mutaalimun yani mutaalimun mutaalimuna ni watu ambao wanajifanya wana elimu hapa mwanga wapo hapa mwanga wapo wanajifanya wana elimu lolote anasimama mbele kifua mbele kisha sema maneno mengi <laughs> ya sheikh Eshbik, eh, una nini wewe? Si ukae chini utulie kwanza? Wakati mwingine unasema unapitiliza, unapotoka. Wazi? Watu wa aina hii ni wale ambao Shekha hapa anasema an, an, an, kwamba kutokea hali hii kwa watu ni kupuuza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam au lahum maghradun sayia yuriduna itfa'ahu itfa'a ad-din shay'an fa shay'a au wale ambao wana lengo wanataka kuizimisha kui, kui dini kidogo kidogo kidogo kidogo kuna watu na lengo wametumwa kwamba hii dini lazima izimike haiwezekani lazima tuipige vita mpaka ife kwa hiyo mtu akawa anajitahidi kuzima kila kitakachokuja hata kizuri anakataa hata cha halali anakataa yani hata kama kitakuwa ni kile ambacho kimekuja katika aya ya wazi kabisa anasema hichi kwa sababu wamesema wale hakipo huyo anataka kuzima dini kidogo kidogo na huenda malengo yake ni kutaka kwamba abaki yeye yupo juu na kila kitakachosemwa na yeye ndio kionekane kwamba hicho ndio chenyewe haya ni mambo ambayo yanatokea sana kwa watu wenye ku, wenye kuwa na mrengo wa kuifanya sunna ipotee na ionekane kwamba sunna si chochote si lolote sasa sisi tunasema fala yutaddu bi khilafi ha? hatutozingatia zile khilafu zao na hili ndio ambayo kila rajulu sunni anatakiwa awe hivi mtu yoyote unayemwona anajitahidi kuipiga vita sunna khilafu yake ya kuikhalifu sunna haizingatiwi hata kawe hata kama awe mkubwa kama msufi ah vijana siku hizi hamkuiona ham misufi hamkuiona misufi misufi imevunjwa ime, imepotea kwa sababu nadhani nikaa au au mbao au kadha zamani kulikuwa kuna misufi ikiota ikiota makaburini huku haikatwi eh, washirikina wanafanya mambo yao huko wazi lakini siku hizi ile misufi iliyokuwa inaogopwa watu wameshaikata yote wameshachoma mikaa wengine wametengeneza vitanda mitumbwi na wengine wanafanya kwa hata uwe mkubwa kama msufi maadamu anta tukhalifu sunna sawa sisi hatuzingatii hiyo khilafu yako wala tukuogopi tunakwambia tu wewe una khalifu sunna rudi njoo kwenye sunna tuongoze ili jahazi na kama hutaki basi sisi hatuzingatii hiyo khilafu yako tutakusema pale ambapo unapotakiwa kusema tutakupa jina lile ambalo linakustahiki kama jinsi ambavyo hapa shekhe amewataja watu lipuuza sunna imma khawarij إما جهال إما متعالمون إما لهم أعراض سيئة يريدون إطفاء الدين شيئا فشيئا ميلان نفتح بهذا لزادان نعم anasema Sheikh Fauzani Allah mhifadhi ولا ينظر إلى قولهم bali wala haitoangaliwa kauli yao bali yukhadhu bisunnati sahihati bali itachukuliwa sunna iliyokuwa sahihi sawaan fil furu' sawa sunna hiyo itakuwa inaelezea mambo ya furu' لانها ادله ظنيه سواء في الفروع sawa itakuwa inaelezea kwenye furu' au fil usul au itakuwa inaelezea kwenye usul na Awaposema furuu hapa kwa maana ya matawi, ai sunna inaelezea masail fiqhiyya, sunna inaelezea masail fiqhiyya au fil usul, ai sunna inaelezea masail akadia masala za kiitikadi. moja na kwamba katika katika katika akida kuna furuu, lakini inapokuwa inataja furuu wa usul, furuu wa usul sisi tunakuwa tunafahamu kwamba ni masala ya kifiki na masala ya ya ki, ya kiakida na ikiwa ikiwa nataja masala ya ya ya, ya, ya kiusul peke yake tunajua ni masala ya kiakida ambayo ndani yake kuna nini kuna furu kwa hiyo sunna itakapokuwa imesihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sisi ni wajibu kwetu kuipokea na kuifanyia kazi kisha akasema Sheikh Fauzani wala yu'tadu biqaulihi wala hatutozingatia kauli yao ambayo inayosema siku zote akhbarul ahad kwamba habari ahadi ambazo tumeelezea eh habari ahadi kama ni habari ambazo hazijafikia daraja ya mutawatir au ni hadithi ambazo hazijafikia daraja za mutawatir kwamba la ahadi la yukhadhu biha fil aqaid kwamba habari hadithi iliyokuwa katika daraja ya ahadi imma mashhurun au azizun au au gharibun hizi hazitozingatiwa katika masala ya kiitikadi inma yukhadhu biha fil furu'i hakika habari hizi zitachukuliwa katika masala za ki za kifikhi lianna adillatun zanniya kwa sababu hizi ni dalili za dhana yani wanasema kama wanavyosema watu wa bid'a kwamba al-khabaru al yufidu madha yufidu adh-dhanni inafidisha dhanni sasa habari inayofidisha dhanni haiwezi kutufanya kazi katika masala za nini za kiakida wasema kwamba haya ni maneno yasiyokuwa ya sawa sawa maneno haya yanasema na watu wa bid'a miongoni mwa watu hao ni kikundi hichi cha, cha, cha, cha sasa hivi kinaitwa Hizbu Tahriri Hizbu Tahriri hawa wafuasi wa Nabahani Taqiyuddin Nabahani ni watu ambao wanakataa khabarul ahad lakini hawa sio wa mwanzo watu wa mwanzo kukataza au kukataa kufanya kazi kwa habari ahad ni firqatul mu'tazila wafuasi wa Wasi ibn Ata na Amr ibn Ubaid shaykh al-Mu'tazila hawa ndio wa mwanzo ambao waliokuja kukataa masala ya khabar ahad na lengo la kukataa khabar ahad ilikuwa ni kukataa baadhi ya hukumu ambazo zinapingana na mutakadifi zao ah, hawa Hizbu Tahrir ambao ni kikundi miongoni na vikundi vilivyopo kwa sasa hivi vya bid'a vilivyozuka ambavyo vinadai khilafa na wamegana fana haya wanakataa khabarul ahad miongoni mwa mambo ambao wanayapinga pia ambao wanasema yamekuja kutolewa dalili na khabarul ahad ni adhabul qabr wanasema kwamba adhabul qabr hakuna wazi hakuna kwa nini kwa sababu habari zote zilizokuja kuthibitisha habari adhabul qabr hizo ni ahadan na kwa sababu ni ahadan yufidu dhanna kisha anasema masala ya adhabu alqabr masala ya ilmu alghaibi eh masala ya ilmu alghaibi masala ya ilmu alghaib mara nyingi inakuwa katika masala ya eh الايمان بالغيب وهو من العقيده واضح ni katika kuimani ghaib na hiyo ni katika akida kwa maana hiyo hatuwezi tukastadili jambo katika akida kwa hadithi ahad wazi na asiyoamini asioamini adhabu za kaburi huyu tunamwita ni kafi sawa kwa sababu ameshindwa kuamini msingi katika misingi ya ansunna waljamaa alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah waumini wakweli wale ambao wanaamini ghaibi na zimekuja dalili nyingi ha? Eh, ambazo zinaweza kufika Ah, hata katika daraja ya mutawatir maana naweza kufika hata katika daraja ya mutawatir ma'na lianna almutawatira yanqasimu ila qismain maana wa lafzan naweza kufika katika daraja ya mutawatir ma'nan zinazoonyesha kwamba adhabul qabr ni jambo ambalo lililothibiti kwa Sheikh Fawzani hapa anasema wanaosema maneno hayo na kul sisi tunasema dhaniyatun indakum sawa khabaru la hadi ni habari inayofidisha dhanna kwenu nyinyi ama inda ahli liman ama kwa watu wenye imani fanyia laisa dhania habari hii siyo dhania sawa acha nikuulizeni maneno haya lazima Sheikh Fawzan makali au ya kawaida ha makali makali haya kawaida sana na ukisema ni makali maana yake umemvunjia heshima shekhe shekhe ni mtu mzima huyu eh, ni shekhe mkubwa kisha mtu mzima ni mtu sasa hivi anaweza kana miaka 80 sasa hivi anaweza kana miaka 80 82 au 81 au 83 hapo kwa sababu nakumbuka niko jamia umri wa shekhe ni takriban miaka 77 mimi na takriban tangu nimalize huu ni mwaka wa saba kwa nikijumlisha hapo haweza kaenda 84 Sheikh Fozan Hawezi na maneno makali. Hawezi na maneno makali. Hata kama itakuwa ni maneno makali, maneno makali kwa yule mwenye kuambiwa kwa sababu siku zote anarekebishwa katika kusalaki lake, huwa haoni kwamba eh alikuwa anatakiwa arekebishwe watu wazima sisi tunaamini kwamba wazee wanakuwa na maneno ya busara. Maneno ambayo si makali. Isipokuwa ni maneno ambayo yanafika mahala pake na anarekebisha sehemu yenye ni matatizo hivi ndivyo ambavyo tunavyofahamu shuleni na mpaka nyumbani kwamba watu wazima wana maneno ya busara kwa Sheikh Fawzan anasema nyinyi wenye kusema kwamba habala ahadi tuidu dhan dhanmiyatun indakum leo mimi sema hizi habari mnazosema nyinyi za mambo ya bid'a eh, za mambo ya sunna kwamba hazifai hazifai kwenu nyinyi alafu watokee watu wasema yule fulani natukana sasa natukana vipi? Eh? Ule msikiti umekuwa siku una, una maneno makali. Ah, maneno makali yetu. Na sisi maneno yetu ni kufundishana sunna. Hata kama tukisema kwa sauti ndogo, hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa tuseme. Kwa ila mtuambie tusiseme tuende kama shule sisi. Kwa shaka anasema dhaniyatun indakum. Sawa eh? Hivyo mnavyodhani nyinyi ni hivyo kwenu nyinyi. Amma inda ahli iman falaysat dhaniyah ama kwa watu wenye imani hii habari sio dhania bali ufidu bali tufidu bali hiya tufidu liyaqin bali khabaru al nafidisha inafidisha yaqini maadama tusahhat an rasulillah sallam maadamu tu itakuwa imesihi kwa mtume sallam faya tufidu lay itakuwa inafidisha elimu walaysat dhania na wala haifidishi dhanna fayukhadhu biha fil aqaidi itachukuliwa habari ahad katika masala ya kiakida wal muamalati na masala ya, ya kifikhi muamalat wa fi ghairiha na katika masala mengine yasikuwa haya sawa jamaa hii ilikuwa ni masdari ya pili katika masdari ya eh, masadir tashrii ambayo ni sunna hawa masdari ya tatu katika zile masadir nne anasema almasdaru thalith alaslu thalith alijma asli ya tatu ni ijma ودليله قوله تعالى na dalili yake ni kauli yake mtume eh, Allah tabarak wa taala wa waman ar rasul yeyote atakayempinga mtume min ba'di ma tabayyana lahu alhuda baada ya kubainikiwa na uongofu yattabi' ghaira sabili al-mu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba nuwallihi ma tawalla tutamuongoza na kukutaka wanuslihi jahannam na tutamuingiza motoni kwa saat masira masikio marejeo mabaya wa kauluhu alayhi salatu wassalam la yajma'u Allah ummati ala dalala kwamba Allah hawezi kuongoza umma wangu Allah hau, hakuwa ni mwenye kuongoza umma wangu katika upotevu Allah hakuwa ni mwenye kuongoza umma wangu katika upotevu yani akaukusanya umma wote ukawa umekusanyika katika jambo la upotevu habari hizi mtume sallallahu alaihi wasallam amezikanusha al qawli hujjatun qati'a ijmaa ya maneno hii ni hoja ya kukata kabisa aya aya aya, aya ya mwanzo ambayo ni katika surati an-nisa aya 115 Allah tabaraka wa taala anasema wayattabi ghaira sabili mu'minin na akafata njia isiyokuwa ya waumini bimaana ijma yani ijma ya masahaba kisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akasema la yajma Allah ummati ala dalal kwamba ijma wakakubaliana watu kwa ijma kisha wakawa wapo katika upotevu sisi tunafahamia vizuri eh kisha akasema ijma ya maneno ni hujja qat ama ijma sukuti ama ijma ya kunyamaza kwamba watu wamekubaliana kwa kulinyamazia jambo fa inna hujjatun dhanniya hii ni hoja ya dhanniya hii eh, hoja ya dhana liannahu kad yakunu hunaka mukhalifun walam yatabayyan sababu inawezekana ikawa watu wamekubaliana kwa kunyamaza kisha akawepo mtu mwingine ambaye amekhalif amehalif ile kauli lakini akawa labda hakubainika tu lakini amehalif ema hayupo sehemu ile au hakusikia vizuri au hakuelewa lakini akawa hakubainika kwa hiyo ndio ijmaa sukuta ambayo hujjatuha hujjatun dhanniya wazi naam walakin idha qala alulama kulluhum qawlan ajma'u alayha alayhi lakini wanawazuoni wanaposema kauli moja kisha wakakubaliana juu ya kauli hiyo walam yukhalif fiha ahadun na akawa hakukhalif yeyote katika hao fahuwa hujjatun qati'a hiyo inakuwa ni hoja qati'a Eh? ndio maana wanaochoni eh, wanawachuoni usuli wakasema kwamba hujjatul ijma aqwa min hujjatil kitabi wa sunna hujjatul ijma aqwa min hujjatil kitabi wa sunna kwamba hoja ya ijma ina nguvu kuliko hoja ya kitabu na nini na sunna kwa nini hmm? kwa sababu katika aya na katika sunna kuna baadhi ya aya na kuna baadhi ya sunna hoja zake dhaniyatu dilala qatiyatu thubut dhania dilala qatiyatu thubut kwamba kule kudhibiti imethibiti kweli qat'an ndani ya kitabu hii aya lakini istidlali tunaoipata kwenye aya ile dhani ikapatikana aya moja hawa wanasema maana hii na hawa wanasema maana hii maana kalimatu alqurb alqurb baadhi wanasema at-tahara au au at-tuhur wengine wanasema nini alhayd sawa hapa tuna tunaona neno hili khatfia thubut lakini katika istidlal dhania ambapo katika uh, jihatul istidlal katika ijma جهة الاستدلال katika الإجماع inakuwa ni kat'iyya وخاصة إذا كان الإجماع إجماع قولي وليس إجماع ظني فاهم يا جماعة hasa itakapokuwa ijmaa ya maneno na sio ijmaa ya nini ya dhanni na sio ijmaa ya sukuti ambayo ijmaa ya sukuti inakuwa ni ijmaa dhannia tu adilala kama jinsi ambavyo alivyosema hapa Sheikh واضح hii ni asli ya tatu الأصل الرابع القياس الأصل الرابع القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بعلة تجمع بينها أو بينهما قياسي ni pia ni, ni, ni miongoni mwa asli au masadir min masdar min masadiri at-tashri' ya nne tumeanza na kitab tufuata sunna tufuata ijma kisha tunamalizia na nini na qiyas hizi ambazo wamekubaliana wanawachuoni nini maana ya qiyas alqiyas huwa ilhaqu alfar'i bil asli qiyasi ni kuunganisha au ni kuunga asili na tawi sawa au kuungana tawi na asili katika hukumu kuungana asli na tawi au tawi na asili katika hukumu li'illatin tajma'u bainahuma kwa ila ambayo inakusanya kati ya vitu hivyo viwili masala wallahi inahitaji ufafanuzi mkubwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adhahabu bidhahab bidh-dhahab wal-fiddatu walbur bilbur الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد hii ni, ni, ni umda ni hadithi umda ni ngume ni ngome au nguzo katika katika nguzo za asnafu ribawiyat unapokuwa unataja vile vitu ambavyo ndani yake vinaingia nini riba hakuna hadithi iliyokuja kutaja vitu zaidi ya hivi ya hivi vitu sita dhahabu fedha bur shair tam na milh yani chumvi vinapokuwa vinauzwa vitu hivi kimoja kwa kimoja yani dhahabu kwa dhahabu ni lazima tuuze sawa kwa sawa mfano kwa mfano fedha kwa fedha sawa kwa sawa mfano kwa mfano buru kwa buru sawa kwa sawa mfano kwa mfano shairi kwa shairi sawa kwa sawa mfano kwa mfano chumvi kwa chumvi sawa kwa sawa mfano kwa mfano tende kwa tende sawa kwa sawa mfano kwa mfano ikitofautiana kimoja na kimoja useni mtakavyo yani fedha kwa dhahabu tende kwa bur shair kwa milh uzeni mtakavyo idha kana yadan biyadin takapokuwa mkono kwa mkono salatu tumekuja kuona nini mchele nao unaingia katika riba tumela fedha iliyokuwa inakusudiwa kule ni fedha hii ya madini lakini leo shilingi inaingia katika riba dola inaingia katika riba riali inaingia katika riba kwa nini naam kwa sababu tunakutanisha farq ambayo ni huo mchele tunaikutanisha tunaiunganisha na nini eh na asli ambayo ni nini labda ni ngano sawa kipi kinachotufanya sisi tukutanishe hivi vitu viwili illa sababu illa ambayo ni sababu sababu ipo na tunatafuta ni kitu gani kilichosababisha ngano iingie katika ribawiyat nakuta wanachana watuambia ngano ni chakula kadhalika ngano inapimwa kwa kilo kwa hiyo mchele ni chakula mchele unapimwa kwa kilo kwa sababu hivi vinachangia ila kwa hiyo mchele ambao ni fara itaungana na nini na ngano ambayo ni asli katika hukumu ya riba kwa tutasema mchele ni katika ribawiyat kama vile ngano ilikuwa katika nini katika ribawiyat wakisa ala dhalika takuna Allah kisia katika mengine mfano hayo takuwa mwanawachuoni mzuri kwa sema huwa ilhaqu alfar bil asl fil hukm li'illatin tajma'u bainahuma ni kuunganisha tawi na asili kwa sababu ya ile ila inayokusanya kati ya hayo mawili hivyo viwili tawi na asili asili ni kile kilichotajwa katika dalili na tawi ni kile ambacho hakikutajwa katika dalili lakini vinafanana Allah eh, mtume salama akataja tu kile kwa sababu huenda kilikuwa wakati huo lakini hiki hakikuwa wakati huo kitaingia katika hukumu yake kwa sababu ya kuchangia nini illa illa tumushtara naam kisha akasema wama yusammunahu qiyasul illa sawa eh? qiyas na kile wanachokiita kwamba ndiyo kiasi cha illa kiasi cha sababu au kipimo cha sababu wakati qala bihi jumhur ahli alilm hii kauli hii ya kwamba qiyasu huwa aslu min usuli madha ash-sharia kauli hii wameisema wanawazuoni jumhuri ya wanawazuoni anasema Shafi eh ndio kauli pia ya Abu Hanifa ndio kauli pia ya Ahmad ibn Hanbal katika kauli eh kadhalika ndio kauli pia ya ya Malik na kauli ya wanaochoni wengine walio khalif kauli hii ni adh-dhahiriyya wa kaulu min min al-hanabila kauli katika baadhi ya wanachuoni wachache katika hanabila na kauli katika madhhabu ya ya dhahiria ndio khalif kwamba kiasi sio aslu min usuli ash-sharia amma jumhur wao wamesema kwamba al-qiyas aslu min usuli sharia na ni kweli kwa sababu ukiondoa kiasi utakuwa umeua ahkamu nyingi sana za kisheria kama vile hii ambayo niliyotolea mfano lakini na mifano ipo ipo mingi tuko pamoja eh? naam asema ankarahu hudhahiria wa baadhi al-hanabila wamepinga hili ظاهرية نبادي أما حنابلة وهو ما يسمونه anasema watawaif qalilatu min ahli alilm na kundi dogo katika wanawazuoni walakin na jumhur alulama lakini jumhuri ya wanawachuoni ala alqawli bilqiyas wao kauli yao ni kwamba kiasi yafanya kazi huwa dalilun sahih na ni dalili sahihi idha tawaffarat shurutuhu almadhkura pale zitakapokuwa zimepatikana sharti zake zilizotajwa na wanawachuoni fi kutubil usul katika vitabu vya wanawachuoni wa usul katika vitabu vya wanawachuoni wa usul tabka iddat usul baada ya hizo hizo misingi minne zinabaki misingi mingi ambapo baadhi ya wanawachuoni wametaja imefika mpaka minane na kuendelea mithl qaulu sahabi qaulu sahabi kwamba neno la sahaba sahaba akisema neno hilo neno linakuwa ni masdar min masadir at-tashrih sawa na anasema wanachuoni masadara min as-sahabati imma an yakuna haqqan fi dhatihi wa imma an yakuna sadara an ta'wili la yu'abuna fi kwamba kilicho toka kwa sahaba ima kitakuwa ni haki chenyewe au kitakuwa kimetokana na tafsiri kutoka maneno ya Mtume sallam ambao hawatii kasoro katika tafsiri hiyo wengine wakasema amal ahli madina amal ahli madina matendo ya watu wa Madina matendo ya watu wa Madina wamerithishana kutoka kwa mtume sallama kwa masahaba kwa matabiin kwa atba tabiin atba tabiin atba tabiin mpaka katika zama hizi kwa kikiwa ni kitendo kinasibishwa na na watu wa Madina basi kitendo hicho kitakuwa ni masdar na kauli hiyo wameifanyia kazi sana آه، آه، المالكية ونوشيوني كتك مذهب يا مالكية كتك بعد يا مسائل ذات كذلك صد الزريعة أو صد الزرائع صد الزرائع في بعد ونوشيوني ومن جيدة كتك مصدر مسائل التشريع نا هابا مؤلف رحمه الله تعالى لتوم فانتو والاستصحاب الاستصحاب sawa kwamba istishab istishab al-asl istishab al-asl nini maana istishab al-asl istishab al-asl huwa al-hukmu bi thubuti al-amr au nafi ni kuhukumu kudhibiti kwa jambo au kuto kuthibiti kwa jambo fi zamani al-hadir katika zama za sasa au al-mustaqbal au katika zama zinazokuja binaan ala thubutihi kwa kujengea kule kuthibiti kwa hilo jambo au adami hii au kutokudhibiti kwa hilo jambo fi azamani lmadi katika zama zilizokuja istithabu kwa linakuja jambo wewe unaliunganisha na msingi uliotangulia kwamba kwa sababu jambo hili lilipatikana wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wake likipatikana katika zama zitakazokuja huko mbele jambo hili litakuwa linafanywa linafanyiwa kazi jambo hili litakuwa linafanywa kazi nasema hadhi umuru ikhtalafa fiha hizi haya ni mambo ambayo wanawachuoni wametofautiana khilafu fiha qawiyun na khilafu ndani yake ni ni yenye nguvu ama khilafu fi qiyas fa huwa khilafu dhaif ama khilafu ya kwamba kiasi ni katika asli au sio katika asli ni khilafu dhaif waljumhuru ala alihtijaj bilqiyas na jumhur wao kauli yao wamekubaliana kufanyia kuifanyia hoja au kuitilia hoja qiyas walakin al-imam ahmad lakini imam ahmad yaqul al-qiyas yuzhibu ilayhi inda ad-darura au yuzhabu ilayhi inda ad-darura kwa qiyasi watu watakwenda kwenye kiasi pale ambapo tutakapokuwa tumepatwa na na dharura imana zimekosekana dalili zote hizo za kisheria hapo ndio tutakwenda kwenye kiasi mithlu almaita mfano wa mzoga yani almama Ahmad akahesabu kwamba dalili ya kiasi ni kama vile mzoga mtu anakula baada ya kuwa amedharurika haithu yudhhabu ilaiha inda dharura kwa namna kiasi ita watu wataifuata kiasi hiyo wakati wa dharura fa idha wujida an-nas fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam فلا حاجة إلى القياس بل كان دليل من كتاب شاء الله أو السنة يمتون صلى الله عليه وسلم حكنا حاجة فنكم القياس فإن لم يوجد يذهب إلى القياس من باب الضرورة وتتكون في القياس فملانغو وضرورة نكتفي بهذا سبحانك الله وبحمدك أشهد